السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mama زانغو watukufu na زانغو كتك إيمان تولي شكوى hadithi ya kwanza katika hichi kitabu ambacho tukisoma al-40 fi al-ahkam na al-40 fi al-ahkam cha al-hafidh al-munziri rahimahullahu ta'ala tukazungumza hadithi Abdullah bin Umar na baadhi ya ahkam iliyoambatana na hiyo hadithi kwenye kikao kilichotangulia kikao cha leo insha allahu taala tutasoma hadithi ya pili kama nilivyozungumzia kwenye mukaddima hizi hadithi insha Allah taala nyingi ni fupi fupi e, yapendekezwa kwa kila muislamu wa kike na wa kiume akiwa na usaa insha Allah awe mwenye kuzihifadhi hata kama ni moja moja tu ili zile ahkam uwe wazikumbuka kila ukizihitajia ni bora ukiweza biidhnillah ta'ala hadithi ya pili asema al-Hafidh al-Mundhiri rahimahullah an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an النبي sallallahu alayhi wa sallam qala إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده حديثه يا أبو هريرة صحابة أمتوم امتقفوا sahaba ambaye kwamba amepokea hadithi nyingi hakuna sahaba alohifadhi hadithi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya Abu Huraira yeye ni sahaba wa pekee alokithirisha kuhifadhi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi takriban zaidi ya hadithi 7000 zaidi ya hadithi 1700 alikuwa amezibeba kwenye kifua chake radiyallahu anhu wa ardah نهي نكوى بركة يدعى يمتومي عليه الصلاة والسلام البموم بيا أبي حافظ جينا لك يا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه فضل ذاك معروف كون بتابه بالتراجم أم بكي يمتومي صلى الله عليه وسلم سيما إذا استيقظ أحدكم من نومه أكيمك أكيمك mmoja wenu kutoka kwenye usingizi wake fala yaghmis yadahu fil ina basi asiingize mkono wake kwenye maji yaliyoko kwenye chombo ni ndoo ni bakuli ni kidishi kidogo almuhim kama kuna chombo kimeingizwa maji haifai kuingiza mkono baada ya kutoka kwenye usingizi hatta yaghsilaha thalatha mpaka kwanza mkono wako uoshe mara tatu kisha ndio ukitaka kuuvika au kuingiza ndani ya maji waweza kuingiza lakini kabla hujauosha hilo jambo limekatazwa haitakikani madamu watoka kwenye usingizi sababu nini sababu mtume asema fa innahu la yadri aina batat yaduhu kwa sababu mmoja wenu hajui ule mkono wake ulilala wapi huenda umegusana na najsi huenda umegusana na uchafu hiyo ndio hikma ya kukataza kuingiza kwenye maji ili pia vile vile usiharibu yale maji <clears throat> kwa hiyo hiyo ndo matni ya hadithi akhrajahu muslim ameipokea hadithi al-imam muslim na haya matamshi yako sawa sawa kama kwenye sahihi muslim hakuna rakibisho lolote طيب twende kwenye maana ya hadith aliposema idha istayqadha nini maana istayqadha maana yake maana istayqadha ay intabaha wa qama minan naum ni kuinuka kutoka kwenye usingizi idha istayqadha yani akiinuka kutoka kwenye usingizi ahadukum mmoja wenu ahadukum ni tamko la kuenea yani mmoja wenu yoyote mume mke mkubwa mdogo hii ndio hukumu mume mke au mkubwa mdogo asiingize mkono akitoka usingizini aliposema min naumihi min naumihi hili tamko la min naumihi naum hapa imekuja kwa tamko la kuenea usingizi wowote min naumihi mudhaf na mudhaf yani usingizi wako wowote ukilala ni sawa sawa usingizi wa mchana ni sawa sawa usingizi wa usiku ukitoka kwenye usingizi wako wa mchana na ukitoka kwenye usingizi wako wa usiku hukumu ni moja yani uwezi kuingiza mkono kwenye chombo cha maji mpaka uoshe mikono yako أم أمتوم عليه الصلاة والسلام فلا يغمس يده فلا يغمس يده أي لا يدخل يده في الماء لا يغمس معناه كنين لا يدخل أسينجيزه في الماء كوني ماجي كوني ماجي إيه، في الإناء في الإناء كوني تشومبو kwenye chombo lakini maksudi yake ni yale maji yaliyo ndani ya chombo hii ndo malengo alina hapa yakusudiwa kilichomo ndani yani yale maji ndio yameolengwa si chombo chenyewe kwa hivyo kauluhu aliposema asiingize mkono wake kwenye chombo kilicho na maji aliposema fil ina hii qaid fil ina yatatoka maji yote ambayo kwamba hayako kwenye chombo kwa hivyo maji ambayo kwamba hayako kwenye chombo yajuzu kuingiza mkono kutoka kwenye usingizi wako hilo hukukatazwa jambo lililokatazwa ni maji fil ina yakiwa yameingizwa kwenye chombo cha kutumia nyumbani jagi kikombe waghairi dhalik hiyo ni moja kwa hivyo maji ambayo kwamba hayamo ndani ya chombo hayakuingizwa kwenye chombo kwa mfano maji kwenye kisima maji ya bahari maji ya mto wewe ukitoka usingizini yajuzu uingize mkono kwenye maji kama hayo kwa sababu gani si chombo bahari si chombo mto si chombo maji ya mvua yamesimama yajuzu kuingiza mikono baada ya kutoka kwenye usingizi bila ya katazo lolote au vile vile kwenye vyombo vikubwa vya kuhifadhia maji kama birika kama choni kuna birika ya maji haina neno kuingiza mkono kwa sababu sio ina birika si ina ni maji mengi kwenye khazana au tangi lile tangi la maji yote hayo haingii kwenye chombo tunakusudia chombo kinakusudiwa hapa ni chombo cha nyumbani cha kuhifadhia maji kinachojulikana kwa matumizi hiko ndicho chombo haifai kuingiza mkono kwenye maji baada ya kutoka usingizini ama ikiwa maji baharini maji kwenye matanki makubwa ya maji au maji kwenye mabirika au kwenye chemchem zote hizo hazikukataza kuingiza mkono hiyo ni nukta ya kwanza nukta ya pili aliposema fala yaghmis yadahu yadahu katazo liko kwenye kuingiza mubashara kwa mkono yani mkono wako kugusa maji hapo ndipo umekatazwa ama utaingiza mkono kwenye ndoo kwa wasita kwa wasta wa kikombe cha kutekea mathalan mimi natoka usingizini pale kuna ndoo ya maji nikachukua jagi kachota kwa jagi hiyo haikukataza kwa sababu mkono wangu haukugusa maji iligusa maji ni kile wasta wa kile chombo kile chombo kilichogusa maji kikombe ni gilasi ni kijagi ikiwa nitachota kwa kitu haina shida hilo likukatazwa jambo lililokatazwa ni mubashara mgozi yako ya mkono kugusa yale maji hilo tu ndio katazo liko hapo nafikiri tumefahamiana hapo insha Allah taala hatta yagsilaha thalathan sharti ni hiyo ruhusa ya kuingiza mkono mpaka hii sharti utekeleze uoshe mikono yako mara tatu kuosha mikono yako mara tatu qauluhu thalathan aliposema kwamba mikono ioshe mara tatu laisa min babil wujub si kwamba lazima mara tatu haa hii ni idadi tu imetajwa lakini ulama wasema hata akiosha tu mara moja insha Allah taala kafi hata akiosha mara moja insha Allah taala kafi kwa hivyo alwajib alghasl ukiosha mara tatu ni vizuri lakini hata ukiosha mara mbili au mara moja pia ni sawa almuhim usiingize mikono mubashara kwenye chombo kilohifadhiwa maji ikiwa watoka kulala pasina kuosha ule mkono kabla kuingiza kwenye kile chombo kwa hivyo hii adadi thalatha nimetajwa lakini ulama sema sio wajibu ni mimbabil istihbab yapendekezwa tu uoshe mara tatu lakini alwajib ni kuosha mara moja alwajib ni kuosha mara moja kisha mwisho wa hadithi akataja illa na hikma sababu gani tumekatazwa tusiingize mikono kwenye maji kabla ya kuiosha ikiwa totoka usingizini illa mtume asema fa inna ahadakum au fa innahu fa innahu la yadri aina batat yadu mmoja wenu hajui au hakika yule alolala hajui ule mkono wake umelala wapi qawluhu aliposema la yadri aina batat yadu hajui mkono wake umelala wapi hii ni shart mafhumu yake ni kwamba lau mtu atajua mkono wake umelala wapi lau atajua sasa idhan ikiwa wewe wajua mkono wako ulala wapi basi na hukumu ya kuosha itaondoka kwa sababu hukumu ya kuosha mkono imefungwa na sharti ya kwamba hujui mkono wako umelala wapi kwa hivyo ina maana mimi kama nitalala najua mikono yangu imelala sehemu gani na nikiamka nikaikuta hivyo hivyo basi mimi silazimishi kuosha mikono kabla ya kuingiza kwenye chombo yajuzu niingize kwenye chombo kwa sababu ana adri mimi najua mkono wangu la kwa mfano mtu amelala amefinika mikono yake kwa gloves amevaa gloves zile kufaz amelala na ameamka amepata mikono yake bado iko na gloves haijamvuka mtu kama huyu خلاص huyu haingii kwenye hadithi wala haingii kwenye hili katazo yajuzu kwenda kuingiza mkono kwenye maji kwa sababu yadri yeye ajua mkono wake umelalia wapi yeye yajua mkono wake umelalia wapi naam hiyo ndio mafhumu sahihi ya hii hadithi hiyo ndio mafhumu sahihi ya hii hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu min alfawaid sasa katika faida faida ambazo kwamba ziko kwenye hii hadithi katika faida ambazo kwamba ziko kwenye hadithi ya kwanza awalan الحديث دليل على مشروعية غسل اليدين بعد النوم ثلاثا يعني هي حديثي دليل ندليلي على مشروعية غسل اليدين كما نشريع كوشا ميكونو ياكو ميويلي بعد النوم بعد كتوكو كونيكو سنجيزي ثلاثا مرتات ثلاثا مرتات kwa hivyo hiyo ni faida ya kwanza hadithi ni hukumu ya kwanza yapatikana kwenye hadithi haifai mtu ameamka tu usingizini na kuvika mikono kwenye vyombo vya maji paka kwanza auoshe sasa je hili katazo ni la usingizi gani ulama wamehtalifiana sasa hapo jumhuri ya ulama wanasema ni mutlaqun naum ni usingizi wowote akilala mchana kailula au akilala usiku madamu alilala kwa usingizi lazima aoshe mkono kabla ya kuingiza kwenye maji mubashara hii ndio kauli ya jumhur na imamu Ahmad rahimahullah asema ni usingizi hasa wa usiku pekee ama lelala usingizi wa mchana huyu hakatazwi kuingiza mkono kwenye maji hii ni kauli ya nani imamu Ahmad لكن علماء تجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية واو ونسيما نيوسينجيزي أين يوت نساسا وكلا لمشانا نساسا وكلا لوسيكو ووشمكون أما الإمام أحمد أسيما لا الصحيح نيكوانبا نيوسينجيزي ووسيكو خاص طيب دليل زونين جمهوري واو سيما لعموم الحديث حديثي إمينيا تمكولاكي mtume asema min naumihi wala hakusema nahar wala layl kwa hivyo ina maana ni usingizi aina yote kila kitu kinachoitwa usingizi itaingia hapa hiyo ndio hoja iliyotegemea nani jumhuri ya ulama kwa sababu tamko la hadithi wasema la enea ama imamu ahmad yeye ametegemea ta'lili ya mtume ile illa sababu aliyoitaja mtume asema mtume anasema la yadri aina batat hakusema aina namat anasema aina batat yadu na maarufu kwenye lugha ya Kiarabu albaituta ni hasa kwenye usingizi wa usiku ukisema kwenye lugha ya Kiarabu bata fulani kila mwarabu anaelewa ni usiku haelewi ni mchana kwa hiyo madamu mtume anasema batat yadu hii ni ishara kuonesha alikuwa kusudia usingizi wa usiku hasa wala si usingizi wa mchana na hii kauli ya Imam Ahmad ndio yenye nguvu zaidi ndio yenye nguvu zaidi bidalili ya lugha lugha yasaidia kauli hii kwa sababu bata si usingizi wa mchana kwa Waarabu bata ni usingizi wa usiku maarufu kwenye lugha na sababu ya pili sababu ya pili kuonesha hii kauli na nguvu ni kwamba kule kuhusiwa kuhusiwa kuambiwa ukitoka usingizini kwa sababu kuosha mkono kabla kuingiza kwenye chombo ni sunna kitambo kile kitaka kutawadha ni sunna kwanza uoshe mkono alafu ndo utawadha kwa hivyo sunna ya kuosha mkono iko kitambo wazi kwa vile mtume amehusu baada ya kulala kwa hivyo kule kusema kutoka usingizini ina maana hii ni dalili kuonesha ni hasa ya usingizi idhan itakuwa kauli ya kusema kauli ya kusema kwamba ni usingizi wa usiku kuhusu kabisa baada ya kulala usiku hii ni dalili kuonesha hii ni hukumu nyingine si kama ile ya zamani ya kuosha mkono kwa stihbab sasa itakuwa ni lazima ni wajib kila aliyelala usingizi usiku akiamka aoshe mkono kabla ya kugusa maji mubashara kwenye chombo na hiyo ndio kauli ambayo kwamba kidogo ina nguvu zaidi faida ya pili ya hadithi ni kwamba hadithi vile vile ni dalili على تحريم غمس اليد في الماء بعد النوم الليل بعد نوم الليل حديثي دليل دليل على تحريم كحرميشا غمس اليد kuingiza kutubukiza mkono filma kwenye maji baada naumi layl baada usingizi wa usiku sasa je hili katazo ni katazo la lazima ama tu ni katazo la kuonesha makruhu tu خلاف بيا بين علماء جمهور علماء نسمى هي كتازو نها كتازو القسمة فلا يغمس أسينجيز هي لكتازو جمهور ونهونا نكتازو يكونيش تو مكروه وإلا سي حرام جمهور علماء نسمى نمكروه ولا سي حرام ولا سي حرام جمهور المالكية والحنفية والشافعية wao wanasema ndio mtume amekataza lakini si haramu ni makuruhu ni katazo la kuonesha karaha wala sio tahrim ama imamu ahmad rahimahullah anasema la hili katazo ni la kuonesha uharamu wa hichi kitendo wanasema katazo laonesha uharamu la hichi kitendo kwa sababu al-asl mtume akikataza kitu inachukuliwa ni haramu kama katazo ni la makruhu mpaka ije dalili nyingine kando iitoe hii kwenye uharamu iingize kwenye umakruhu wakasema hanabila ni kwamba hiyo dalili hatuna hatuna dalili tuloletewa mpaka saa hii kuonesha kwamba kuingiza mkono ni makruhu si haramu kwa hivyo madamu hatuna dalili ya kuitoa kwenye uharamu basi tuitukulie katazo kwenye asili yake na katazo kwenye asili yake nini al-aslu sharia kikataza jambo ni uharamu hii ndo asli kama wewe wasema si haramu na ili jambo limekatazwa huwa mpaka ulete dalili kando ya kuchangia hilo lako kwa hivyo jumhur hawakuleta dalili ya kuitoa hii katazo kwenye haramu kwa hivyo itabakia ni haramu kuingiza mkono kwenye maji ambayo kwamba yako kwenye chombo kama watoka usingizini hiyo ni faida ya pili faida ya tatu ya hadithi ni kwamba anna an-nahya khasum fi ma في الماء الذي في الإناء دون غيره hili katazo ni hasa kwenye maji yaliyohifadhiwa kwenye chombo kama chombo cha kuogea chombo atakutukulia udhu kaeka maji kwa hivyo maji ambayo kwamba hasa yaliyoingizwa kwenye chombo cha tahara hayo ndio maji haramu kuingiza mkono baada ya usingizi mpaka uoshe ama maji ambayo kwamba hayako kwenye chombo cha kutukulia tahara maji kwenye birika maji ya bahari maji ya mito maji ya chemchemu hayo hukatazwi kuingiza mkono baada ya usingizi kwa sababu kuhifadhiwa kwenye chombo cha kutukulia tahara au kutumia matumizi ya kinyumbani au mathalan matangi makubwa yale ya maji yanayokuwa juu kwa sakafu la haraja fi hadha kwa sababu yale hayaitwi ina zal khazanat kabira zile si ina si chombo cha mtu kutukua tahara al-asl mtu akitaka kutoka tahara yoingiza maji kwenye jagi au ndoo tahara ya kuoga au kutawadha utatumia ndoo au jagi au mtungi au bakuli wa ghairi dhalik hayo ndio vivyo ndio vombo tunavyokusudia kwenye hadithi vidogo vidogo sio zile khazanat kubwa au maji ya bahari au maji ya mito na ghairi dhalik kwa hivyo aliyeingiza mkono kwenye maji kama hayo ambayo hayako kwenye chombo cha kutukulia tahara basi hakatazwi hakatazwi kufanya jambo hilo ila akiingiza kwenye maji ambayo yanatumika kwenye vyombo vya nyumbani vya kujitahirishia faida nne ya hadithi ni kwamba hadithi vile vile hadithi vile vile ni dalili ya kuonesha kwamba anna alladhi yadri aina batat yadu la yudkhiluhu la yadkhulu fi nahi yule ambaye kwamba anajua mikono yake yamelala kwenye hifadhi nzuri huyu haingii kwenye katazo ya hadithi kwa hivyo aruhusiwa kuingiza mikono kama alovaa ma gloves wagairi dhalik vile vile katika faida ya hadith vile vile katika faida ya hadith wa fihi husnu sharia yaonesha uzuri wa sharia yetu wa annaha tahrisu ala nadhafa na kwamba sharia inakimbilia sana usafi mambo ya usafi wal bu'd anin najasa na kuepuka najisi huenda ule mkono una uchafu au huenda una najisi ndo sharia ikakukataza usiingize ukachafua na yale maji kwanza osha kando alafu ndo utubikize mikono yako kwenye kile chombo vile vile katika faida faida ya mwisho ambayo nitamalizia ni law khalafa al-insan fa adkhala yadahu fil ma sasa mtu fanye ni jahil hajui hii hukumu au akafanya kwa kusudi akainuka usingizini akachukua mikono yake akaingiza kwenye chombo sasa ulama wamekhtalifiana hukumu ya yale maji je yale maji yafaa kutumika au haifai na ikiwa haifai kutumika yamwagwe au yasimwagwe kauli mbili ulama wamekhtalifiana kauli mbili hukumu ya yale maji yaliyoingizwa mikono na yule aliyoingiza atoka usingizini kabla ya kuyaosha mikono yake je yale maji tuweza kutumia au hatuwezi khilaf baina ulama jumhuru ulama wanasema hayo maji yaloingizwa mikono hayo maji yaloingizwa mikono la yanjus si najisi si najisi wala yuhraku wala haifai kumwagwa yatumiwe hivyo hivyo hata kama mtu amekhalifu amri kenda kaitubikiza mkono kwenye yale maji hiyo si dalili jumhur wasema ya kuyamwaga wala kuitakidi kwamba yale maji yamenajisika si sawa kwa nini dalili yao nini wanasema لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hii hadithi hakusema aloingiza mikono yale maji ya mwagwe hakusema hivyo hakusema kwa hivyo madamu mtume hakuamrisha yale maji kumwagwa basi haifai mtu kuyamwaga itakuwa ni israfu kwa hivyo jumhur wanaona haifai kumwagwa vile vile wakasema katika dalili za jumhuru kuonesha yale maji ni safi yatumika ni kwamba wasema aliyaqinu la yazulu bishak aliyaqin kitu cha yaqin yaqini haiondoshwi kwa shaka yaqini huondoshwa kwa yaqini kama hiyo kwa hivyo utahara wa maji hili jambo tuna yaqini nalo hatuna shaka kwamba yale maji kwenye ndoo pale ni tahara ndio maana umehifadhi na kuingiza mikono huyu mtu kwenye ile maji kuyanajisi najisi hapo tuna shaka huenda mkono ukaonao najisi huenda usiwe najisi kwa hivyo hiyo ni shaka kwa hivyo unajisi wa maji tuna shaka nao lakini utohara wake utohara maji hatuna shaka nao kwa hivyo kaida ya kifiki yasema yaqini haitolewi kwa shaka kwa hivyo tusimwage maji tukaitakidi najisi kwa sababu tunashaka ule mkono umebeba hukubeba ile najisi kwa hivyo haina haja ya kufanya hivyo hiyo ndio kauli ya jumhur ya ulama lakini baadhi ya ulama wana rai nyingine Imamu Ahmad apendekeza kumwagwa hayo maji anasema madamu yameingizwa mikono kwa hivyo yeye anaona bora ya mwagwe yasitumike kwenye utahara na baadhi ya ulama wa dhahiri wamesema ni lazima ya mwagwe ala kulli hal الصحيح والله أعلم ni kauli ya jumhur as-sahih wallahu alam ni kauli ya jumhur wanaosema yale maji hayanajisiki wala hayamwagwi tutasema huyo alioingiza mikono amekhalifu sharia na atapata madhambi kwa sababu gani amekhalifu amri ya mtumi hakuosha mkono wake kabla kuuingiza kwenye maji hapo atapata madhambi ama yale maji hukumu yake ni tahur waweza kutawadhia waweza kuogea Allahumma illa yabadilishe zile sifa zake tatu za maji maji kisheria hayatumiki haya, haya ya maji kisheria ambayo hayatumiki lazima yabadilike moja katika vitu vitatu ima ibadilike rangi ile maji au tamu yake ama harufu yake maji yakikosa sifa moja katika hizi tatu hapo ndo hayatumiki kwenye tahara kabisa lakini madamu yako vile vile umeingiza mkono na maji yako vile vile as-sahih والراجح والله a'lam ni kwamba yajuzu kuyatumia maji hayo hata kama yameingizwa mikono na yule aliyoingiza mikono tutamwambia wewe umefanya madhambi na umekhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam naam hizo ndo baadhi ya fawaid zilioko kwenye hadithi ya kwanza hadithi ya pili tuchukue na hadithi ya tatu insha Allah hadithi ya tatu kwenye hichi kitabu ni hadith ya الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه من أصحاب خراسان متوك يعني فارس كتكمجي خرسان مبكى مدينة أكسليم كمتومي عليه الصلاة والسلام نمعروف قصة شاكي رحلة ياكي كتفتو إسلام ننمنغاني لتابيكه صحابة كتفتو إسلام أسمى سلمان رضي الله عنه قال قيل له أليان بيوان أليان بيوان alomwambia ni nani kwenye hadithi haikutajwa kwenye hadithi haikutajwa lakini imekuja kwenye tamko lingine la muslim inabainisha nani huyo alosema kwenye lafzi nyingine ya muslim amesema qala lahu almushrikun mushrikun ndo walomwambia salman ndo walomuuliza salman kwa hivyo tushajua nani waliouliza hii swala ni kufar walimwambia nini salman walimwambia allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta alqira'a eh akamwambia walamwambia maneno haya Salman kwa njia ya istihzai si kwamba ati wao wanakiri au wanatambua ile jambo nzuri la wanamfanyia shere huyo sahaba wa mtume hawa mushrikun wanamwambia Salman kwa njia ya shere radhiallahu anamwambia yani hivi nyinyi mtume wenu allamakum nabiyukum mtume wenu amewafundisha kila shay mambo ya dini yote mshafundishwa hata alkhiraa mpaka kuchuchumaa kwenda haja pia mtume amemfundisha eh, adabu paka hizo za kwenda choni kwa stizai lengo yao liko nini kuonesha stizai na dini faqala Salman na akawajibu paona hawa ni sufaha hata ni wajibu akamwambia ajal eh naam akamwambia naam ajal yani naam ndio mtume wetu ametufundisha mpaka adabu za kwenda choni tunajua kisha akawaambia sasa laqad nahana ni katika adabu aliyotufundisha za kwenda choni nahana alitukataza an nastaqbila alqibla kulekea qibla bighaitin au bibaul kwa kwenda haja kubwa au haja ndogo hapa ameandika bighait au bibaul lakini tamko sahihi la muslim imekuja li kwa lam siba kwa hivyo mtarakibisha lighaitin au baul hakuna ba kwenye baul hiyo ba ya kwanza utaitoa iliyoko niyo ba ya pili lafdhu sahihi ya muslim ni hivyo li lighaitin au baul ndio akamwambia naam mtume sallam ametufundisha mpaka adabu za kwenda choni mpaka akatwambia tukichuchumaa tuki kwenda haja tusilekee kibla na hadithi nyingine inasema mpaka kuupa mgongo kibla pia riwaya zingine zinasema hivyo hizi katika adabu za kwenda chooni au vile vile akatufundisha au anastanjia bil yamin vile vile katika adabu za kwenda chooni alitufunza mtumi alitufunza tusitambe kutumia mkono wa kulia au mkono wa kuvuli tusitumie mkono wa kuvuli au wa kulia kwa kujipangusa baada ya kwenda chooni au au au anastanjia bi aqalla min thalathati ahjar vile vile mtume ametuambia tusitambe kwa kutumia mawe ma, ambayo kwamba ni chini ya mawe matatu yani umekwenda haja maji hakuna taban zamani watu wakitumia mawe sasa kuna makaratasi walilahi alhamd lakini wanasema usitumie chini ya mawe matatu au kama karatasi zisiwe chini ya tatu wazi kwa hivyo moja mbili haitoshi mpaka tatu ukitamba ukijipangusa na mawe mawili sivyo au mawe moja sahih ni mawe matatu au au nastanjia biraji'in vile vile akatukataza mtumi tusitambe na rajia rajii ni choo kikavu cha hayawani choo kikavu cha hayawani hayawani akienda haja kikauka kile choo chake huwa kama mawe alafu hafifu asofai kutumia kutambia kujipangusa au azmin vile vile ametukataza tusijipanguse baada ya kwenda choni na mfupa mfupa wote wa hayawani au mfupa wote hata wa binadamu kiuona uwezi kuchukua mfupa ukajipangusia baada ya kwenda haja si sawa makosa kwa hivyo hizi ni adab mtume alayhi salatu wasalam ametufundisha za kwenda haja kama alivyotuambia Salman al-Farisi radhiyallahu anhu twende kwenye matamshi ya hadith kuyafasiri qawluhu aliposema hatta alkhira'a yani allamakum nabiyukum kulla shay hatta alkhira'a mpaka alkhira'a alkhira'a alkhira'a hiya alkhira'a hiya qada'u alhaja ni mtu kukidhi haja au alqu'udu inda qada'i alhaja au kututama pindi unapokwenda haja ukatutama hiyo pia inaitwa khiraa zote mbili maana ya khiraa imma useme ni kwenda haja au ni kule kuchuchumaa kwenda haja zote mbili inaitwa khiraa kwa hivyo ina maana mtume ametufunza tusende haja ikiwa tumesimama tusende haja yani ikiwa tumesimama isipokuwa hali fulani ambazo zitakuja mbele pengine e, sasa si majali ya kupanua masala ya kukojoa hii ni takhfifi imekuja takuja hadithi pengine mbele tutaelezea e, namna gani kuhusu kukojoa kwa sababu ni hafifu na kwamba kuna hadithi zingine zimeruhusu kwa mwanamume eh, kukojoa kwa kusimama katika hali fulani na masharti fulani naam lakini al-asl ukienda haja ni kutuchumaa na kututama hiyo ni adab katika adab qawlu aliposema almurad hapa yani maana ya qiraa sameshaelewa ni kwamba ni kufundishwa adab za kwenda chooni Paulo aliposema laqad nahana kwa taukide eh, ni kama ilam ni wat baada alqasam yani kama kusema wallahi ni kama kusema wallahi ametukataza kama kuapa eh kwa hivyo ametilia mkazo Salman kwamba ametukataza kulekea qibla nahana au baul haifai mwanaadam pindi anapokwenda haja kubwa au ndogo kulekea kibla kwa uso au kukipa kibla kwa mgongo yote mawili yanakatazwa kwa sababu kibla ni jiha ni upande wa kuheshimiwa kisheria ni upande sisi tunauheshimu kisheria kwa hivyo haifai kulekezewa kulekezewa aura wewe ujikashifu aura yako ende haja alafu umelekeza aura kibla hadha mambaghi hadha kwa sababu si katika ta'dhim lillah na katika ta'dhim sha'airillah haifai mtu achochomae ende haja alafu amerekeza aura yake kwenye kibla ma yambaghi hadha laysa min al-adab ndio maana ikakatazwa kwa sababu upande wa kibla Mtume sallallahu alaihi wasallam asema qiblatukum ahyaan wa amwata Makka ni kibla chenu mkiwa hai hata mkifa kaburini mkiwekwa kwenye mwanandani mtelekezwa kibla kwa hivyo huu ni upande ambao ni jiha Allah ameuchagua wataka uheshimiwe na upewe kipaumbele ndio maana tukakatazwa pindi tunapokwenda haja kulekea kibula au kukipa mgongo qawluhu nastanji an nastanji maana yake nini ay naghsila mawadhi' al-adha istinja ni ghaslu mawadhi' al-adha ni kupangusa au kuosha sehemu ya najisi sehemu ya najisi ikitoka sehemu ya najisi ya haja kubwa au haja ndogo uka, kule kupangusa huitwa istinja kutamba yani kwa Kiswahili huita kutamba kwa Kiarabu tunasema naghsilu mawdhi' al-adha kupangusa au kuosha ile sehemu ya najisi kuiosha hiyo huitwa istinja قوله aliposema الرجيع nini maana raji' الرجيع الروث ni choo cha hayawani kilichokauka pigwa na jua kisha kukauka wa hafifu kikibeba sasa mtu atumie hicho kujipakuosha au kujipangusa time kwenda haja bila shaka hiyo imekatazwa au adhm na adhm ni mfupa na adhm nini ni mfupa na mfupa imekatazwa pia kujipangusa nao kwa nini kwa sababu pia mfupa ni amlas ni kitu cha kuteleza na mtu yoyote akienda haja kubwa au ndogo alafu akachukua mfupa kujipangusa ile najisi haitoki utazidi kuieneza kwa sababu ile mwili mfupa maumbile yake ni amless amless yani yacheleza kama glass kama ukoa tukue chupa ya ukoa au ukoa glass ujipanguse nayo bila shaka utazidi kujieneza najisi bila kuikata ile najisi ndio maana sheria ikakataza kutumia mfupa katika kwenda haja kwa sababu haitohirishi ya kuzidisha kujipaka paka ile najisi ikitoka naam hizo ndio maana hadithi kijumla hiyo ndio maana hadithi kijumla twende kwenye faida zake faida ambazo kwamba tutapata kwenye hii hadithi awalan faida ya kwanza hii hadithi ameipokea muslim ameipokea imam muslim naam alfaida alula faida ya kwanza fihi tahrimu fihi tahrimu istiqbali alqibla au istidbariha ni haramu kulekea qibla au kukipa mgongo qibla bibaulin au ghaitin mutlaqan kwa haja kubwa au haja ndogo moja kwa moja katika hali zote yani ni sawa sawa uko kwenye nyumba jengo ni sawa sawa wafanya haja msituni kokote hadithi lafzi yake iko hivyo mutlaqan uko nyumbani uko nje ya nyumba ukienda haja kokote haifai pindi unapokwenda haja kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla ndio riwaya nyingine ya Abu Ayyub radhiallahu anhu mtume asema walakin sharriqu au gharibu lekeeni mashariki yani ya Madina au magharibi kama sisi hapa mathalan kama kibla chetu chiko mashariki hatutolekea mashariki mtume azungumza mashariki na magharibi yani ya Madina kwa hivyo upande ambao kwamba zile pande mbili zilobakia ambao hazina kibla lekeeni huko lakini msielekee kibla kwa mgongo au kwa uso na hii masala ni masala khilafia kusema kweli kwa sababu zimekuja hadithi zingine kuonesha kana kwamba mtume alikwenda haja ndani ya choo kwake na akawa ameupa mgongo kibla hadithi ya ibn Umar radhiallahu anha sema nilikwenda kwenye nyumba ya Hafsa nikamuona mtume sallallahu alaihi wasallam yuenda haja ndogo amelekeza mgongo wake maka uso wake ameupa mgongo yani amekipa mgongo kibla bin Umar asema wakana dhalika fil kanif yani alikuwa kwenye choo ndani ya nyumbani kwake sasa baadhi ya ulama wakasema hii hadithi yamaanisha katazo ni kwamba ni nje ya jengo yani ukienda choo kwenye fadha kwenye jangwa kwenye safari barabarani wewe dhali ama ukienda haja kwenye nyumba ambayo kwamba choo ishajengewa hivyo wanasema katazo haliingii hiyo ni kauli iko na kauli ya pili wanasema la ni sawa sawa kwenye jengo ni sawa sawa hakuna jengo hata kama choo shimo imejengwa hivyo wengine wanasema jipotoshe wewe mwenyewe ala kulli hal masala khilafia lakini al-ihtiyat ikiwa yawezekana unavyoweza kuepuka ili jambo epuka fanya bidii inavyowezekana pindi unapokwenda haja usikipe kibla mgongo au usiupe kibla uso fanya bidii unavyoweza wazi lakini ikishindikana ila ulekee au ipe mgongo basi hapa ni hali ya haja dharura ambao kwamba huenda sheria ikaelewa na hii ni tambii kwa wale wanaojenga majumba pia wajenga majumba na hapa iko kuna umuhimu sana kuajiri mafundi wa Islam hii ndio umuhimu wa kuajiri mafundi wa Islam lidhalika hata ulama fuqaha wametaja kwenye vitabu kwamba hususan msikiti haipasi kupewa kafiri kujenga apewe fundi muislamu huenda akapotosha kibla bila kujua yule ambaye si muislamu lakini muislamu atakuwa na hamu akijenga na tafuta kibla akijenga vyoo msikitini au nyumbani atakuwa vile vyoo na hamu kuzigeuza asizilekeze kibla asipe mgongo kibla lakini ukimpa fundi mwingine ambaye si muislamu huenda akakosa kuelewa lidhalika ulama wanapendekeza si kwamba ni haramu ha si haramu lakini wanapendekeza kazi za ujenzi ya majumba yetu tuwapatie waislamu ndio wakitujengea choo watatujengea kulingana na sheria ya inavyotaka طيب faida ya pili hadith faida pili hadithi ni kwamba fihi ikramu liyamin fihi ikramu liyamin ni kwamba mkono wa kulvuli umekirimiwa sharia umeukirimu mkono wa kulia wa tahrimu alistinja'i bih na umeharamisha sharia imeharamisha mtu kutamba na mkono wa kuvuli hii imekatazwa kujiosha au kujipangusa baada ya kwenda haja kubwa au ndogo ukatumia mkono wa kuvuli hii haitakani na makosa bali ni haramu na mtu akifanya hivyo atapata madhambi kwa sababu ameparaga haramu illa wakati wa haja illa inda alhaja au dharura kwa mfano mtu ankatwa mkono mmoja hawezi au mkono mmoja wake mgonjwa umepoza umepoza haufanyi kazi au mkono wake ule wa kujitambia una jeraha mfungwa bendeji mpaka apoe مثل هذه الحال hizi ni hali za haja zaeleweka hapo atatumia mkono wa kuvuli au wa kulia ajipanguse kwa sababu ni dharura au ni haja ama pasina ya haja au dharura hapo ni makosa kujipangusa mko kwa, kwa mkono wa kuvuli au mkono wa kulia baada ya kwenda haja kwa hivyo hiyo ni nukta na hii inaonyesha kwamba sharia imeukirimu mkono wa kulia umeukirimu sana lidhalika riwaya nyingine inasema la yamsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul tumesema asishike mmoja wenu dhakari yake kwa mkono wa kulia pindi anapokojoa na kwenda haja ndogo makosa makosa kwa nini kuheshimu mkono wa kulia kuheshimu mkono wa kulia wataka kujipangusa jipanguse na mkono wa kushoto wala usiguse dhakar wala usiguse dhakar kwa mkono wa kulia ukiona haja utakugusa kwa mkono wa kulia iko kuna haja utakuigusa dhakar gusa kwa mkono kushoto na yawezekana mtu kujiosha kwa mikojo bila kugusa jirushie maji tu la haraja fi hadha hususan upande wa mwanamume mahitaj ati akita kujitamba na mkojo aguse dhakar ma basi huna budi atakugusa gusa kwa mkono kushoto usitumie mkono wa ku, kulia ni makosa kwa sababu kujipangusa kwa, ku, e, kujirushia tu maji yatosha kwa mkojo mpaka haja kubwa ndio mtu atahitajia kutumia mkono kujipangusa vizuri hii ndio inavyotakana kisheria na hii yote ni kuonesha sheria imeuheshimu sana mkono wa yamin wa kulia thalitha faida ya tatu wafihi anna al-ahjara mutahhiratun kalma ni kwamba mawe ukitumia mawe kujitambia nayo yatahirisha kama maji na si lazima iwe mawe kama hakuna mawe kuna makaratasi alhamdulillah siku hizi hasa ya kwenda choni hayo makaratasi pia yana hukumu wa mawe utakata karatasi tatu utakata karatasi tatu itakuwa umefuata sheria inavyotakana kwa hivyo kama hutumii mawe watumia karatasi hasa hizi za kwenda choni pia ni sawa haina neno lakini tu fanya bidii iwe ni umepangusa mipanguso mitatu umepangusa mipanguso mitatu na ukifanya hivyo huhitaji tena kufuatisha maji si wajibu ukisha tu kujipangusa kafi lakini ukitaka ubora na usafi zaidi ndio sheria imependekeza wala si lazima imependekeza tu ufuatanishe maji baada ya kujipangusa kama walivyofanya ahli Quba na Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu katika Qur'ani fihi rijalu yuhibbu yatahharu Allah yuhibbul mutahhirin akawasifu mtume alipoulizwa msifio kwa nini akasema walikuwa wakienda haja wakitumia mawe na maji wakichanganya zote mbili lakini sheria imekulazimisha utumie kimoja tu ukitumia maji si lazima kutumia karatasi au waweza kutumia karatasi au mawe tu si lazima kutumia maji lakini ukitaka usafi zaidi na ubora sheria imekwambia tanganya zote ziwili jipanguse kwa kartasi au mawe alafu fuatanisha na maji bila shaka hiyo ni afdal wa afdal kuliko kutosheka na kimoja ama wajibu si wajibu wajibu ni utosheke tu na kimoja basi thalithan au rabi'an faida ya nne ni kwamba faida ya ni kwamba anna thalatha masahat munqiya ukipangusa mara tatu yatosha kusafisha Allahumma illa ile najsi iwe imetapakaa sana basi hapo uta, uta, utaongezea mara zingine kulingana na idadi na ukubwa ile ilivyotapakaa ile najisi nyingine huenda najisi ikatapakaa ukahitaji kujipangusa zaidi ya mara tatu basi utafanya utajipangusa zaidi ya mara tatu lakini ulama amependekeza umalizikie kwa witr umalizikie kwa idadi ya witr usimalizikie kwa idadi ya shafa yani mathalan umejipangusa mara tatu ukaona bado wahitajia kuongeza kujipangusa jipanguse mara tano mara tano haitoshi jipanguse mara saba yani itumie idadi ya witr tatu tano saba ila ghairi dhalik hiyo ni yapendekezwa ukomee kwenye idadi hiyo hivyo ndio wanavyosema maulama wetu rabi'an faida ya nne وفيه تحريم الاستنجاء بالروث ni haramu kujitamba kutumia choo kikavu cha hayawan ni haram haifai kwa nini li'annahu rijsun mtume sana alipoulizwa akasema riks ni kitu kichafu ni kitu kichafu kwa hiyo itakuwa wazidi kujipaka uchafu kujipangusi wazidi kujipaka uchafu wali'annahu ta'amu dawabil jin kwa hivyo sababu mbili sababu ya kwanza ni uchafu maana ni choo cha hayawani sababu ya pili lianna na wengine ulama wasema ni najis rijsun yani najis kwa hivyo utakuwa kama tu kwa najis wajipaka na najis juu sababu ya kwanza sababu ya pili asema li'annahu ta'amu dawabil jin choo cha hayawani wetu ni chakula cha hayawani wa majini majini pia Allah amemwambia hayawani kama sisi kila hayawani tulionao sisi na majini wako nao hayawani wao sasa wale hayawani wa majini wanakula nini wale hayawani wa majini wanakula choo cha hayawani wetu sisi kikikauka huitwa rauf sasa mtume atuambia tusiwachafulie hayawani wa majini choo chakula chao kujipangusa nacho kwa sababu kujipangusa na hiko choo cha hayawani wetu itakuwa umechafua chakula cha hayawani wa majini na hiyo imekataza na huenda ule jini akakuudhi sasa huenda akakuletea udhia wala billah na wewe hujui kitu naam lidhalika hiyo ndo hikma kwa sababu aliulizwa mtume kwenye hadithi akasema kwamba arraji huwa ta'am dawabi ikhwanikum min aljin tumesema hivyo ta'amu dawabi ikhwanikum min aljin ni chakula cha wanyama wa ndugu zenu waislamu majini wale majini wa Kiislamu hayawani wao wanalisha choo cha hayawani wetu wakenda hiyo ndo maana yake alafu vile vile ulama wakaikutanisha hukumu huu yulhaqu bihi kullu shay'in najis kila kitu ambacho ni najisi haifai kutumia kujipangusa nacho vile vile ulama akasema haifai kujipangusa baada ya kwenda haja kutumia kartasi au kitu kinachoheshimika chochote mathalan kartasi imeandikwa ilmu ndani au zimeandikwa hadithi za mtume mtu atakuwa na kujipangusa baada ya kwenda haja bila shaka hii ni utovu wa adabu wama haifai kutumia kitu chochote ambacho tunakiheshimu kisharia kujipangusa nacho nafikiri hapo iko wazi sababu iliyokataza kutumia rauf au raji' ni kwamba ni chakula cha hayawani wa ndugu zetu waislamu majini faida ya mwisho faida ya mwisho وفيه تحريم الاستجمار بالعظم لأنه طعام الجن mfupa vile vile ni haramu kujitamba na mfupa kwa sababu mbili sababu mbili sababu ya kwanza li'annahu ta'amu aljin mfupa ni chakula sasa cha majini wenyewe tumsa sallallahu alayhi wasallam amma al'azmu fa tu'amul jin wa amma ar-rawfu fa tu'amu dawabihim mfupa ni chakula cha majini wenyewe hawa majini wanakula nini wanakula mifupa ile mifupa ya hayawani tunapokula tukitupa ile mifupa wanapokula tukitupa sasa majini ndo wanatumia hiyo mifupa wao hula wao mfupa mbuzi mfupa samaki mfupa ng'ombe baada ya kula kisha kutupa wale majini wanakula ule mfupa ni chakula chao sasa unapotukua chakula cha jini wewe ukaenda ukajitamba ukajipangusa nacho utarejea jini atakufanya nini ni kama yeye sasa mtu aje wala atukue chakula chako kutile najisi hutakubali lidhalika ndo mtume akatukataza pia huenda jini akakushika akakusonga kwa sababu umejipangusa na mfupa umetumia chakula chake kumchafulia umemchafulia yule jini chakula chake ndio maana tumekatazwa kujitamba kwa mifupa sababu ya kwanza sababu ya pili li annahu amlas amlas la tahsulu taharatu bihi kwa sababu mfupa maumbile yake hu uteleza uteleza na mtu kujitamba apate kitu khashin kitu ambacho kwamba cha cha kuparuza kwaruza karuza cha kuparaza paraza eh kitu cha kukwaruza kwaruza ndio kizuri kujitambia kitambaa karatasi mawe shona hicho ni kitu kizuri ama mtu achukue mfupa mfupa uko teleza uko amlas kama kio ukijipangusa nao haiwezekani kwa sababu itakuwa hujitahirishi bali wazidi kujichafua na ile najisi wayulhaqu bihi ulama sema faida nyingine faida nyingine ya sita sema yulhaqu bihi inakutanishwa kwenye hukumu baada ya mifupa azmu طعام ويلحق بعظم طعام بني آدم ويلحق بالعظم ويلحق بالعظم inakutanishwa kwenye hukumu mfupa taamu bani adam mtu kujitangusa au kujitamba na chakula cha mwanadamu pia haifai tumesema mfupa ni chakula cha majini haifai kutamba nao vile vile sharia imekataza tutakisia pia kwa mimbabil qiyas tutakisia vile vile haifai wewe ujitambe na chakula cha binadamu wewe jua hiki chakula mwanadamu hula utukue ndio ukajitambe ukajipanguse na haja ndogo au kubwa hiyo pia ni haramu kwa nini kwa sababu ulama asema kwa qiyas yani ikiwa haifai kujitamba kwa chakula cha majini basi mimbabi au la chakula cha mwanadamu pia haifai zaidi kwa sababu mwanadamu ni bora kuliko jini sasa ikiwa sheria itachunga chakula cha jini kisichafuliwe basi sheria hii hii mimbabi aula inachunga pia chakula cha binadamu mtu asikichafue kwa najisi mtu atunde tu achukue tunda laliwa ndimu ipera ni tunda lolote aende ajipanguse nalo kwa haja ndogo mathalan hada majuza ukiuliza haa ah, sheria bwana imetukataza tusitambe tu na chakula cha majini basi hakusema chakula cha binadamu tutakwambia iko mimbabil qiyas ulama wamekisia kwenye chakula cha majini wakaingiza ndani yake kwenye hukum chakula cha binadamu ni hivyo hivyo kwa hivyo yoyote mwenye kujipangusa kwa, kwa kutoka kwenye haja kwa kutumia chakula cha jini au chakula cha binadamu zote hali mbili ni haramu mtu kujipangusa nazo akitoka kwenye haja kubwa au haja ng'ongo bila shaka mama zangu na dada zangu katika iman hii hadithi bila shaka yaonesha wazi kabisa namna gani uislamu umekamilika kwanza pili namna gani uislamu ni dini mzuri ni dini inayohimiza usafi usafi na utahara ukenda haja ujioshe stoke tu eh, ujichunge na najisi vile vile uislamu umekamilika hauhitaji kuongezwa hauhitaji kupunguzwa Allah subhanahu wa ta'ala yakul al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah sema hii dini ametukamilishia sasa ikiwa hii dini imetufunza sisi adabu za kwenda haja mpaka kutamba jitambe hivi ukitamba tamba mara tatu tamba eh? adabu ndogo ndogo kama hizi sheria pia haikusahau imetugusia ikatuletea vipi leo mtu aje atuletee jambo atuambia hili liko kwenye dini pia hili liko kwa sababu gani mbona mwapinga la la la la ummahati alkiram haya mambo hayapelekwi hivi kabisa na mtu akikwambia hivyo mwambie la ngoja ngoja bwana Allah asema alyawma akmaltu lakum dinakum uislamu umekamilika hili umetoa wapi akikwambia kwamba ah wewe nipe dalili ya kupinga mbona mwapinga mwambie la hivyo si sawa usawa ni wewe unayedai unaithibitisha jambo wewe ndio ulete hoja kwa sababu wewe ndio wathibitisha mimi sithibitishi kwa hivyo anayeomba dalili kisheria ni ule aloleta jambo wewe uliosema kwamba hili jambo limo kwenye dini wewe sasa ndo ulete hoja usinipe kazi mimi ya kwenda kutafuta hoja naipinga ha mimi napinga kwa sababu najua dini imekamilika na hili jambo ulilileta wewe halikuwa haliko umelitoa wapi sasa yeye asikwe na akili kwamba ah basi wewe niambie dalili ya kupinga iko wapi dalili ya kupinga maulidi iko wapi dalili ya kupinga zikiri kwa mfano ah hii si swali mzuri swali mzuri ni nyinyi mlioleta maulidi mtuambie maulidi yako kwa sababu hii kwa sababu nyinyi ndio mlodai yako sisi hatujasema yako kwa hivyo mtume asema albayina lilmudda'i hoja huombwa yule alodai jambo wewe uliodai kwamba hili jambo ni ibada wewe ndio yafaa uthibitishe si mimi mimi niko kwenye asli ya kukanusha ibada Allah sema al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah amekamilisha dini na mimi mmetazama katika mambo aliyotuletea mtume Muhammad hili haliko sasa itakuwaje leo baada ya kufa mtume kuzuke mengine sasa hapo utamshika mwambie la la la wewe unaidai hili jambo liko albayina lilmudda'i mtume asema hivyo hoja huombwa anaidai si anaipinga kwa sababu mimi niko kwenye asl yule anaidai aloleta kazi ya hiyo ibada yeye ndo atakatafuta kibarua cha kwenda kutafuta dalili asikutume wewe kazi yake Ah, hiyo ni kazi yake lidhalika tukidhibiti maana hadithi kama hizi za kuonesha adabu ndogo ndogo zimetajwa kwenye sheria mpaka adabu za kila kitu mpaka za kula za kunwa za kila kitu ziko idhan adabu zingine au mambo makubwa makubwa ambayo kwamba ni ibada labda sharia itugusie na kama sharia haikutugusia ibada kama hizo basi bila shaka ni ibada zafaa zitupiliwe mbali mimi insha Allah kwa leo <clears throat> nitakomea hapa <coughs> alhamdulillah tumechukua hadithi mbili kwa leo insha Allah hadithi insha Allah mpaka wiki ijayo nataraji mtakuwa mmeelewa zaidi na mmepitia insha Allah taala naktafi bihadha alqadar sasa kama kuna asila au kuna suala yote insha eh iandikwe alafu tuleteeni kwa dirishani hapa insha Allah na kama pia suala hakuna insha Allah